աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Անցած մի քանի օրը հագեցած էր տարբեր աշխարհակական զարգացումներով։ Բնական է մեզ առաջին հերթին հետաքրքրում է Արցախին վերաբերող հարցերը։ Այստեղ հայությանը եւ Արցախահայությանը ամենակարևոր զարգացումը, որ հետաքրքրում է ինչ որտեղ ցնցեց, դա այն էր, որ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ կարող է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ասինքն այդ 86.6000 քառակուսի կիլոմետրի մեջ։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ ցանկացած ամենածանր իսկ պահին անհրաժեշտ է պահպանել ինքնատիրապետումը եւ սառնասրտությունը։ Մեզ պետք է ոչ միայն ինչ որ հայտարարություն իհարկե մնացել է մի քանի ստորակետ, մեկը դրվեց, բայց մեզ պետք է պաշտոնական թղթային տարբերակով այդ որոշումը որը կստորագրի գործող վարչապետը, չգիտեմ ով, եւ ազգային ժողով կվավերացվի Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Այն էլ բաց քվեարկությամբ, որ բոլորը տեսնեն, ով ով է եւ ինչ ձևով է քվեարկել։ Միան դրանից հետո կարելի է խոսել վերջնական տարբերակի մասին, բայց մեզ համար բնականն է եւ կարծում եմ ցանկացած նորմալ հայի համար սա անընդունելի է։ Ասեմ, որ վերջի մի քանի օրերին նաև հետաքի զարգացումներ են տեղի ունեցել Ուկրաինայի հետ կապված։ Այսպես G7 պետությունների հանդիպման ժամանակ գագաթնաժողովի, որին հրավիրված էր նաև Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, որոշում կայացվեց Ուկրաինային սատարել էլի Զենքով եւ Զինամթերքով ճիշտ է այս անգամ F16 կործանիչները ամերիկյան դերևս որոշում չի կայացվել, որ կտրամադրեն Ուկրաինային, բայց այնուամենայնիվ սա իհարկե բերելու է այլ զարգացումների եւս եւ պատերազմի խորացման։ Այնուամենայնիվ պատերազմը ընթանում է եւ Ռուսաստանը շոշափելի հաջողություն գրանցեց գravelով Բախմուտը։ Սա ռազմավարական կարևոր կետ է։ Ուկրաինական կողմը այնտեղ տվել է մոտ 50 000 միայն զոհ եւ վերջի ժամանակատվածում այնտեղ գրեթե ուկրաինացիներ չէին կրվում, կրվում էին լեհեր եւ այլ պետությունների ներկայացիներ։ Ուկրաինական ճակատում նման զարգացումները կարող են նաեւ մեզ վրա ազդել։ Տեսնենք, այնուամենայնիվ պետք է իհարկե այս ամենին հետևենք։ Ասենք որ նաև Ուկրաինայում շարունակում են fake նորություններ, ինչ որ մարդիկ են դուրս գալիս, ասում են Բախմուտը մերն է, ստի ինչ որ տեսանյութեր են հրապարակում։ Բացի դրանից նաև վերջերս տարբեր հարթակներում ցույց են տալիս ինչպես է երիտասարդությունը զվարճանում, ուրախանում, երգում, դիսկոտեկաներում այդ նույն բախմուտի իրադարձությունների ներքո։ Սա ցույց է տալիս, որ ուկրաինական հասարակությունը իսկապես լուրջ խնդիրներ կա նաև հոգեբանական այնտեղ։ Ասեմ, որ Ռուսաստանը կոշտացել է իր դիրքորոշումը Լեհաստանի նկատմամբ, այսպես Պետդումայի նախագահ Վալոդինը հայտարել է, որ Լեհաստանը պարտավոր է վերադարձնել փոխհատուցել Ռուսաստանին այն բոլոր միջոցները, որոնք ծախսել է երկրորդ աշխարհամարտից հետո Լեհաստանի վերականգնման համար։ Իսկ սա բավականին մեծ գումար է, մոտավորապես 750-ից 800 միլիարդ դոլար։ Նաև Վալոդինը կոչ է արել լեհական արտադրողներին եւ վարորդներին թույլ չի տալ անցնել Ռուսաստանի տարածքով, ինչը մեծ հարված կարող է հասցնել Լեհաստանի տնտեսությանը մոտ 8.5 միլիարդ դոլարի եւ 2000 լեհական կազմակերպություն կարող են տուժել, իսկ վարորդների թիվը այստեղ 20000-ից ավել է։ Իհարկե, սա շոշափելի հասարակական, քաղաքական եւ սոցիալական հնչեղություն կարող է ունենալ։ Հետաքի զարգացում է տնեցան Արևմուտք Չինաստան հարաբերությունները։ Այսպես այդ նույն մեծ յոթնակի հանդիպան ժամանակ մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հայտարարեց, որ Չինաստանը միակ երկիրն է երկրագնդում, ով ունի հնարավորություններ եւ նպատակներ փոխելու համաշխարային աշխարհակահական հավասարակշռվածություն եւ պետք է ամեն ինչ անել որպեսզի դա թույլ չտալ իհարկե սա եւս մեկ հայտ է Չինաստանի հետ մրցելու պայքարելու բայց ունենք այն ինչ ունենք հետաքրիր զարգացումի տնեցան Թուրքիայում այսպես Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը հայտարել է որ թուրքական բանակամին ինչ պետք է անի որպիսի քրդական բանվորական կուսակցության եւ ԱՄՆ ստորաբաժանումները քշեն սրբեն տանեն Սիրիայից եւ Իրաքից ինչ է սա ներքաղաքական պայքարի համար է նախագահական ընտրություններում Էրդողանին սատարելու, թե իսկապես այդպես է, թողնենք սա մի կողմ փաստը մնում է փաստ, որ Թուրքիան շարունակում է իր սեփական քաղաքականությունը վարել, եթե պետք է հարձակվում է արևմուտքի վրա, պետք է փոխում է իր մոտեցումը, սովորելու բան շատ ունենք։ Սիրիան նույնպես հետաքի հայտարարություններ արել տվյալ դեպքում Թուրքիայի նկատմամբ։ Մենք ձեզ հետել ենք խոսացել, որ Բաշար Ալ-Ասադը մասնակցում էր Արաբական լիգայի գագաթնաժողովին եւ այնտեղ Ասադը ասեց, որ Էրդողանը ամենամեծ վտանգն է եւ օտոմանիզմը, օսմանիզմը ամենամեծ վտանգն է, որին առերեսում են արաբները։ Ինչ որտեղ ինքը ճիշտ է։ Մենք տեսնում ենք, որ նաեւ Թուրքիայի նկատմամբ նման զարգացումներ եւ նման մոտեցումներ կա արաբական աշխարհում։ Նախորդ հանդիպան ժամանակ անդրադարձել ենք Աфghanistan-Իրան ջրային հիմնախնդրին, որ այնտեղ շատ լուրջ է, եւ այսպես աфghanական կողմը ի պատասխան Իրանի կոշտ հայտարարություններին հայտարել է, որ սկսում են ընդհանրապես նոր մի կարևոր ջրամբարի կառուցում, որը ել ավելի կբարձրացնի ջրի հոսքը Աфghaնստանից Իրան, այդ Հիլմենտ գետի եւ ել ավելի կբարձրացնի Իրանում իրավիճակը։ Ավելին գեներալներից մեկը տալիբներից հայտարարել է, որ ընդհանրապես եթե Իրանը ուզում է ջուր, մենք կարող ենք տալ Իրանին ջուր, բայց մի, այսպես լիտր ջրի դիմաց 2 լիտր նավթ ենք պահանջելու Իրանից շատ հետաքրքիր մտածում է։ Ասեմ, որ նաև վերջերս Իրանական տարբեր լրատվական ծառայություններ եւ վերլուծական կենտրոններ հայտարարել են, որ նման սրացումը ինչ որ կերպ պայմանավորված է նաև նրանով, որ Աфghanստանում պատրաստություն են անցնում էթնիկ բելուջներ, որոնք պետք է ուղարկվեն Իրանի տարածք եւ անջատողական շարժում սկսեն։ Միգուցե սա է նաեւ եղել այդ բոլորի դրդապատճառը։ Բելուջիները բավականին մեծ ազգ են, Պակիստանում ապրում է մոտ 6.5 միլիոն, Իրանում 1.5 միլիոն, Աфghanստանում մոտ 600.000։ Բայց այնուամենայնիվ երկու այդ պետությունները Աфghanստանը եւ Իրանը թեպետ նման թեժ փոխհրաձուկության, չէ, քաղաքական եւ լրատվական դաշտում, այնուամենայնիվ նրանց բանակի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ունեցել են հանդիպում Քաբուլում եւ քննարկել տարբեր հարցեր։ Միգուցե հնարավոր լինի այդ բոլոր բարդությունները հարթել դիվանագիտական միջոցով։ Տեսնենք։ Ասեն, որ Իրանում հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան Իրանական նավատորմի 86-րդ հատուկ ստորաբաժանումը վերադարձել է Իրան, նա անցել է 63000 կիլոմետր, եղել է տարբեր մայրցամաքներում, այդ թվում անցել է Պանամայի նեղուցով եւ հաղթարշավով վերադարձել Թեհրան, այսինքն Իրան նրան իհարկե եւ Թեհրանում են այդ մարդկանց լավ ընդունել եւ այլ տեղեր, նույնիսկ իրենց նավահանգստներում իրանական շատ մեծ տոնակատարություն է տեղ ունեցել այդ մարդկանց որպես հերոսների ընդունելը։ Ինչ վերաբերում է Իրանին, եւս մի հան կարևոր զարգացում Բերլինում կրկին, այսպես կոչված հարավային ադրբեջանցիները ցույց են կատարել Իրանից անջատվելու պատրվակով։ Իսկ Մոլդովայում Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն կազմակերպել է բազմա մարտ հանրահավաք, որտեղ բոլորը վանկարկում էին Մոլդովա Եվրոմիություն եւ դրանով, ինչպես նաեւ այդ նախագահը Սանդուն հայտարարեց, Մոլդովայի ժողովուրդը պետք է փոխի իր կարգավիճակը դառնա Եվրոմիության լիիրավ անդամ։ Իհարկե սա աշխարհակահաղական լուրջ փոփոխություններ է առաջացնելու այդ տարածաշրջանում։ Դժվար թե այլ երկրներ եւս լուրը մունչ սпасեն այդ ամենին, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Հետաքրքիր զարգացումներ տեղի են ունենում ամենուր եւ ամենօր։ Կհետևենք նրանց եւ կներկայացնենք ձեզ։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։